Мати кинулася до вікна, бо вже надивлялася місця в дірявій клуні, і солодким голосом заговорила до мешка. Мішуню, це ж ми. Хіба не пізнаєш маму і братика? Упізнаю, сказав Михайло. Так от чому Зараз. Вони примішкли на мокрій лодці. У хаті торохнуло порожнє відро, рипнула дошка і знову запала повна тиша. Мати збігла до дверей, вони були замкнені. Мишко, засокорила мати, так от чиниш. Булат узявся за край жердини. Він штурхав, а мати сокорила. От чини. Нарешті Михайло вдруге прокинувся. Я ж вам очиняв. От ще трохи. Зараз чиню. Стара сценка повторилася вдруге. Тоді мати сказала в дірочку вікна Мішуню, встань. Михайло таки підвівся з полу. Тепер іди до дверей. Одчини двері в сіни. Він слухняно одчинив. Мати швидко перебігла до слизького від дощу порогу. Михайло сопів по той бік дверей. А тепер простягни руку. Він простяг, почулося шкрябання. Тепер відсунь. Ти мене чуєш, Мишко? Чую. А засува знайшов? Якого засува? Та того, що чуємо двері. Ну, знайшов. Так от сувай. Угу. Почулося тихе шкрябання пальцями по дошці. Мати почала торгати двері і стогніти кулаком, але Михайло не озивався. Він знову спав накривши голову фуфайкою. Була тут третє, прошили жердину надбите скло, їм пощастило ще раз підняти Михайла, та тепер він закричав Я ж уже вам медсину, то йдіть, скільки ви мене штрикатимете, попокидали б цілий день солому з воза та навіз. Тієї ночі вони з матір'ю так і переспали в клуні. Загорнувши булата полами батькового піджака, якого вдягала на роботу. Мати шепотіла йому в чуб. Ми з твоїм татом побралися у 28-му. Діток у нас не було п'ять год, а тоді знайшовся Михайличок. Таке худе, худе, аж світиться. Хвершов казав, де строхія. Ляскав його, каже, десять разів, аж поки таке закричало. Це Михайлика ще затоді потягло, не добудешся. Патлоу теж тільки стогнав, коли Мілтон бив його попід ребра, і Булатові стало шкода хропучого водія. Він заснув досвіда, прокинувся ж од неприємного почуття, наче по носі і по щоках у нього щось лазить. Матрос розплющив очі і побачив над собою місіс Кетт. Він спробував усміхнутися, але не зміг. Щоки й губи від холоду задобіли. Молода жінка нахмурилася і відійшла. Поруч з його плечем виднівся капюшон Жака Антуана. Пат якось обережно хропів. У наметі ще всі спали, крім Кет. Булат глянув на годинник і почав обережно вилазити. Жак Антуан знайшов його надурвищем. Чого вона так пильно дивилася на вас? Булат мовчки покрутив головою. Ти ж наче спав? Я в щілинку все бачив. Сонце сходило вже години півтори, але нижній його край і досі лишався за обрієм. У Нігерії воно сходить за кілька секунд, не знати для чого сказав він. Тропічне сонце мов би вистрілювалося з темної засідки, і день вибухав. Я не можу цього уявити, сказав Жак Антуан. В руках у нього були компас і термометр. Червоний спиртовий стовпчик упав до 33, але здавалося тепліше. Булат узяв компас і поклав на голий лід. З вчорашнього ранку їх перекрутило майже на 180 градусів. Тепер попереду лежав тихий упокорений океан, поцяткований дрібними айсбергами.